ก็มีตลอดไปเอาละครับทั้งหมดลงได้เลยครับวรรค์ผู้คนใดใดว่าอรกมาเกิดจนมันเกิดจากเอและครอบครัว าทั้งหลายจนสำเร็จธรรมะที่เจ้าได้ขอเปนเดินไปใที่ดีการขอให้ทำให้เข้าสู่ประพุทธศาสนาเหลือที่บาทเดียวขอพระนิานนั้นจงสำเด็จแก่เธอ บารมีเออดวงตาเห็นธรรมไม่มีที่ฉันดวงตาเห็นธรรมอยู่ ที่จิตของโยม เพราะฉะนั้นทำจิต ให้เห็นธรรมโดย การ ตัดโทราคะโทสะโทหะทำจิต ให้ว่าง นั่นแหละคือ พระนิพพาน เออใช่ใช่ ปัจจัยที่นำมาถวายฉันจะทำบุญร่วมกับสงฆ์วัดท่าเป็นโดยทั้งหลายจงอนโมทนาเป็นการยึดโยงทั้งหมดทางทัพสิทธิ์วาจเป็นคนที่มีความเจริญ ว่ายังไงจิตเพลงทั้งหลายหันน้าจำได้มาดิขยะอะไรเออขอเจอทั้งหลายจงสำเร็จขึ้นธรรมะที่พระเจ้าได้แล้วทำใดที่ทำได้ใดทำนั้นจงถืออย่าพยายามใช้แว่นหรือแว่นกระดาษตาใดใช้ไม่ได้เอา ยจงเป็นที่ดีงามเริ่มในธรรมะเจ้าวันใดในละวังไว้ตรงนี้เราจะาวางตรงนี้เลยทางนี้ก็จะเอาคนที่ไปที่ไปปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะนั้นคนใดจะไม่หมดได้มีพรทธรรมวินัย แล้วพอมันนเป็นผู้เด็กว่าไงคิดลิงมอมไปสามนิสงที่จะปการานิถ้าหากว่าเธออยากได้ทนิพานเพราะนิพานไม่ใช่คำพูด ไม่ใช่ตัวหนังสืออักษรแต่เป็นการปฏิบัติพระนิพานต้องทำใจให้ว่างสะอาดผองใสนี่คือพระนิพานถวาว่างเกิดขึ้นแต่ใจเมื่อไหร่นั่นเป็นพระนิพานของเธอ ทั้นอยากได้ทั้งทานอย่างมันเดินขอชาวบ้านนะต่างคนต่างขอมาหรือว่าอยู่ที่การศาสนาและความสามารถของตนตายสาตดจิตนี้ยกไม่เลิกนี้ตามตื้ออยู่ตลอดเนะเออเออขอเธอทั้งหลายจงเป็นที่มีความเจริญในธรรมะ พอใจในหน้าว่าระเกิดจงมาเกิดแต่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาปัจจัยที่ทำมาแต่ฉัจะถวายแต่สงฆ์วัดข้าจึิงเพราะเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาจะทำอะไรถ่ายรูปเล้วช่างก็จะถ่ายรูปเล้วถ่ายไปทำอะไรอ๋อ วูชาทานตายได้หรือวูชาแล้วไม่ตายใช่ไหม ถ้าวูชาไม่ตายถ่ายไปได้สักร้อยลูกแล้วก็เจ็บ็ได้ แต่ถ้าบูชาตายอย่าที่ถ่ายเลยทำตนให้เข้าถึงธรรมะที่พระเจ้าสอนเถิดไม่ตายดังนั้นอย่านำเอาลูกฉันเป็นเครื่องสักการะที่ถูกต้องเอาเธอทั้งหลายมาทำไมเยอะแยะ จะมาท้าลบหรือไงก็ลืงมีลบ่เลยดีดีเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไปครับเจ็บเนี้อพระท่านเอออันจะพักผ่อนมาด้านหน้าขอทำบุญแล้วขอ ขอคนด้านหลังด้วยครับทำบุญแล้วคนมาลงข้างล่างเลยนะครับ คนอื่นก็เข้ามาเนื่อนะครับพวกคุณชอบใช้ตาในระวังให้ดีตาจะแตกนะ เออขอโทษทั้งหลายจะมีวิธีการเจริญในทางต่าง ขอพระรักพระเจ้าจงมันเกิดความใจดในว่าเราประกวดจงมันเกิดจัพระเทั้าเอาเอานะพี่ันมันยากเราจะยกทัพกลับ เจ็บคำนวณและกลับเลยครับสถานที่วันนี้เป็นที่พักของพระพันตุกานะครับปัจจัยที่นำมาถวายของจะทำบุญให้แก่สงฆ์วัดท่าถุงเธอทั้งหลายจงอนุโมทนา เราใส่ใจะไม่เป็นดาวราสิ่งที่เรานหลังอย่างนี้เป็นหลังอย่าะไี่การถ่ายรูปทำไมขออนุญาตทำไมมีชาแล้วไม่ตายหรือตายแล้วถ่ายทำไมการที่ดีเราบูชาธรรมะที่พะเจ้าเป็นวิชาแล้วปฏิบัติตามและธรรมคำสอนท่านจะทำให้ตายอายุวันนาไปเดี๋ยวก็ต้องตาย ต่างคนต่างตายเธอกับฉันมีทำในเสมอกันคือความตายต้องทำเอาที่ไหนกับเราไม่ตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกมันก็ไม่มีโลล่วงแล้วเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญเฮ้พวกนักมองเทวดามาเยอะลำพานเดือดเหมือนมากกลับไปที่กทีเออ เอาได้ยังไง สวัสดีขอธรรมะที่พระเจ้าไปแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจงบังเกิดกับทุกคนขอหรือยังอ่ะขอหรือยังขอแล้วก็ไม่ไปก็แล้วเออเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองมีจิตมันก็ทำได้ใจมันนั้น ปัจจัยที่นำมาถวายขันจะทำบุญให้แก่สงฆ์วัดท้าสูงเธอทั้งหลายอนุโมทนาอันนี้คือครัืฤาสีนี่เยอะจังข้าวเขาฤาสีกันหมดยุ่งหรือยังเนี่ย ถ้าหมดจะบอกให้เลิกเลิกหวานสักทีนามันจะไม่มีที่หวานแล้วนะเออขอเธอจะไปที่มีการเจริญมากสุดได้เดี๋ยวไปมาตั้งใจที่ดีอะไรอ่ะยังนั่งมองกันอยู่นี่เหรอตาทุกมีขอหนูน้อยจะเป็นผู้ดีใจ สิ่งที่เราหวังจงสำเร็จเข้าในจิตเราก็ทำั้งหมดแค่ถวายขอใจนะครับเนออมด้นดีว่าทนใดที่เจ้าบรรลุแล้วขอทนทั้งหลายหลาน้องจงมาเกิดแก่ ครับโอ้ย วันนี้โยนทับลิงตีสนาบแย่แล้ว อืมยังจะเทียบครับผมเออทราบพักตอนนี้ขอขอพิณโยมจะเป็นผู้ดีการเลยนะครับขอเชิญสายจนมนุษย์ที่ทำที่เจ้าได้แล้ว ตันใดเลยหน้าเราไปเจอคนมอจเจอเธอที่หลังที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็อยากจะขอความเมตตาทื่อาตมาไม่อยากจะลำบากใจ ที่มาที่นี่อยากจะแสดงมุทิตาจิตกับฤษีเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าจะมาแสดงตัวเมื่อพวกเราพากันมาประชุมที่นี่ก็อย่าทำให้อาตมาลำบากใจเลย เพราะที่นี่เป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ก็ขออารัธนาอันเชิญนี้ได่ นะวเอาพร้อมหมดเลยออกไปจากเวลาพอดีกามจนเป็นกดเจอเลยนะครับเข้าเอามาเออปัจจัยที่นำมาถวายฉันจะทำบุญกับสงฆ์วัดท่าตูนเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาว่าไงเอาเยอะเออขอเธอจงต้องเ็บดสิ่งท่าธออย เมื่อจะยังรู้ธรรมะที่ว่าได้ความใดไม่ว่าจะเกิดก็ไม่เกิดกับคนทั้งหลายศึกษาเระฤาษีที่มีมากันอยู่เรื่อยๆนะพวกก็ตายแล้วที่ห้าเนี่ยพวกแล้วที่ห้าก็สายรับฤาษีนะเอา วกเธอทั้งหลายจงมนุษย์ซึ่งทำที่พระเจ้แน่ เอาถ้านั่งมองห่างไปหนือจะไม่เห็นนะถ้าที่มองมองอยู่นะเออขยับเข้ามาใกล้มองให้ถึงแก่นไปเลยนะเอาขยับไปอืม คือไม่ทำวางไว้เลยนะครับเพื่อทั้งหลายจงบรรลุธรรมะที่เจ้าได้แล้วเรียกกับน้ำสาวเป็นแก้วของเราททีีี่่ดดสุเพราะเธอทั้งหลายจงสำเร็จธรรมะที่พระเจ้าได้สำเร็จแล้วเถอะ ที่จะตายยู่ล้วไา่บอกว่าระวังตาตายเอเธอจงวางไว้นั้นอันนี้สงในการถวายทานนี้เธอจงมีด้วยการสำเร็จบุญที่พระเจ้าแม่แล้วเธอบูชาทำไมบูชาแล้วไม่ตายเหรอ เราลบก็ลบธรรมะที่ได้จะไม่มีด่าลบเพราะฉะนั้นเธอมีธรรมอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าสอนในใจให้ได้เลยธรรมะอยู่ที่ใจความสว่างสวัยอยู่ในจิตเธอสามารถจะละตัวราคะโทสะโมหะได้ นั่นแหละคือธรรมะที่พระเจ้าจบจิตพระศาสงบถึงพระนิพพานพอดีเอาไปกับ เออพอหรือยัง เวลาดูหรือความทุกขนี้นะคะหรือต้องการกำลังใจนะคะจะขอบารมีหลวงพ่อนี้นะคะหลวงพ่อจะหลวงเมื่อกี้ต้องกินน้ำเยอะอยู่มะถึงก็ตากินแล้วนะตกลงถ้าฉันกินน้ำโยมอิ่มก็น่าจะมาขอได้นะแต่ถ้ากินน้ำโยมยังไม่อิ่มยังขอไม่ได้เพราะฉะนั้นถือว่าต่างคนต่างทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ปฏิบัติตนให้อยู่ในเขตของนิสธศาสนามีศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาย่อมมีปัญญามีตัวราคะโทสะย่อมหาย เมื่อราคะโทสะหายนั่นแหละคือพระนิพพานที่สุดที่สุดจบจิตพระศาสนาจบคดีพอหรือยังไปได้แล้วถ้าท่านที่ทำบุญแล้วได้เห็นแล้วก็ถอยก่อนนะครับพอใจหรือยังก็สบายทั้งหลาย ครับ อย่าไปงานเลยถึงไหนขอเธอจะมีที่มีการเจริญนะขอเธอจะประสบกับความว่าไม่มี และต้องอาจจะจากจากคว่าที่มีคือคำนี้ไม่มีแต่นี้ลึกมากเป็นไปรมะไม่ได้เลยที่จะนณาในสมองสงสัยได้ เออคุณพ่อรลูกฝันเห็นงูนี่มีเหรอมีหรือยังถ้าตามตำนานถ้าว่าฝันเห็นงูก็จะมีเมียดิเออผมบริมีองค์สมเด็จสิ่งที่ผมทำให้หลาขคนอธผมฐานไม่ขอให้สมดังปรารถนาครับอยากได้ถ้ามันติดในพระธรรมวินัยแล้วได้สิ่งนั้นจนทั้งหมดเลยว่าไงยังมองกันไม่หลิกอีกเหรอ อยากจะขอร้องคุณโยมทั้งหลายที่ขึ้นในบนนี้นะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ีเวลานี้พระสงฆ์ทะหนีไปแล้ว เพราะฉะนั้นพวกเราทำการลำบากใจให้อัตมานะแล้วก็อยากจะขอร้องว่าถ้าเสร็จจิตทั้งดเรียบร้อยแล้ว พระไม่จะมีเฉพาะตรงนี้ที่อื่นก็มี นะไปหาท่านบ้างเออโดยเฉพาะพวกหน่วยแล้วที่ห้าพวกฤาษีวินทั้งหลายเนี่ย้วพาลูกน้องไปเถอะ เออ เรามานั่งมองนั่งจ้องดูเลยไม่มีประโยชน์หรอกไม่ได้อะไรหรอกก็นิมนต์นอา่ไง ลงทำอย่างเดียวานก็ไจ้เป็นจุดที่กตัญญูต้องมีปัญญา นให้รักตัวเราตัวเขาคือปัญญาจะมีจิตที่ขาดปัญญาอย่าคิดว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวเราและตัวเขาสิ่งทั้งหลายก็มีความเกิดขึ้นแต่ตัวนี้มีความแตกต่างเพราะว่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวเราและตัวเขาไม่เป็นของเราเพื่อนั้นไม่ใช่ขอะไราไม่เป็นของเราไม่สามารถบอกได้เพราะงั้นสิ่งทสำทันเธอพึงมองดูใจเธอว่ามีอะไรอยู่ในใจมีอะไรอยู่ แล้วเราไม่ต้องการอะจารยที่มีจารยเราต้องถือว่าที่สุดของเราเข้าใจนะอาจจะไม่ได้นะไม่ได้องญ่า้งหลายจนบรรลุธรรมะที่ได้ได้แล้ว จที่นำมาถวายอาตมาหรือว่าจะทำบุญร่วมกับสงฆ์ในทุกศาสนาในวัดท้าตรงนี้เธอทั้งหลายที่มาที่นี่จงร่วมอนุโมทนาผลบุญใดที่องค์ที่เจ็ดพระศาสดาปฏิบัติแล้วและได้แล้วขอผลบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงเข้าถึงผู้ซึ่งบริจาคเป็นไะครับบูชาองค์ี่เด็ดพระศาสดาบูชาพระธรรมและบูชาพระสงฆ์ คุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุแล้วขอคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงบังเกิดแก่ผู้บริจาคทรัพย์ทั้งนี้ด้วยเถิดเอ่อเอาไปบริจาคทร่วมที่ถูกขอยันเอาเออแล้วเธอจะเป็นผู้ดี อาจจะร่วมอีกนะอาจจะร่วมเยอะครับเอามาเยอะครับเติมมาเยอะครับเป็นหลายจงสำเร็จนะวางลงวไงลงวางลงวางลงวาง่งมี่ล้วก็จะร่วมอีกนะผมจะบอกนะก็ได้นะตลอดจนถึงแล้วทำหน้าที่ยากจนเกิด สิ่งที่เธอหวังจงยนไปที่การเจริญขอมีน้องหลังหลังของทานรับยกลราถอยขอข้าหลังแล้วก็เห็นใจกันนิดนะครับแล้วต้องบนก็เป็นโอมโอมครับจะทำว่ามีกันแล้ผู้หญิงเสียใ ทันใดที่องค์สงเด็กพระจอมไตรทรูแล้วขอทำทั้งหลายเหล่านั้นจงบังเกิดแก่ลูกหลานทั้งหลายขอธรรมะสุดยอดเลยคือให้ทำบุญนะครับใครจะเริ่มทำบุญเลยครับเอาว่าไงเพื่อเป็นจุดนี้เอ๊ะมันจะสไตล์เหรอจะมีอายุกวัานั้นแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเราจะต้องเด็ก ตอดังในข้าว่าจะเกิดจึงมาเกิดจะเกิดทั้งหลายปัจจัยที่จะนำมาถวายอาตมาปัจจัยนี้จะทำบุญในสงฆ์วัดข้าเป็นเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาไปร่วมทำบุญไหมครับขอบคุณนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับว่าไงแล้วที่ห้า รู้ได้ไงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เออเขาเป็นมาเป็นเจ็ดของนักที่กราบได้ฉันอาจจะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสักห้าเปอร์เซ็นต์หรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่พะเธอมากเธอวันรู้สักรู้สึกว่ารู้สึกเรื่องนี้มากเกินไปแล้วแย่แล้วครับเออ ถวายได้เลยวางลงเลยวางลงเลยเสร็จแล้วกระดาษรูบออกเลยนะครับเสร็จแล้วกระดาษรูบออกเลยนะครับวางไว้เลยนะครับเสร็จแล้วกรุณารูดออกเลยนะครับ เขาเขาก็นั่งมองในใจเห็นไม่เห็นแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆพวกจะตายนะพระเจ้าสมเด็จทำใดทำนั้นจะมาเกิดขึ้นคนั้นพระเจ้าคนใดในล่าก็เกิดเจอเกิดทุ้งหมดจะเกิดทั้งหลายท างนะครับอยู่ใังเป็นตางนะครับพยายามอย่าประมาทเนาะก็ถือดีก็มีลูกที่ดีนะตัวเองจะดีด้วยนะแต่นั้นจำได้ดีจำได้แล้วไล่หลายครั้งแล้วต้องโยนต้องไปทำบ้าน คนที่จะถ่ายรูปจะถ่ายไปแล้วไม่ตายก็อยากจะให้ถ่ายแล้วนะแต่ถ้าถ่ายแล้วตายนี่มันต้องแย่แย่แน่ๆเสียค่าคืนด้วยเสียเงินล้างด้วยไม่มีประโยชน์อยากเสี่ยดีกว่ายังไงมายืนเงียงมองมองเห็นอะไรนะเออขอทางร้านพระเจ้าเดียเขาจะเปิดเผย ทันใดที่เราถึงเด็ดทุกแรงใจมนุษย์แล้วขอทำทั้งหลายเหล่านั้นจงดังเกิดกับทุกคนปัจจัยที่นำมาถวายต่อฉันปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จะนำทำเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาขอธรรมะพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่เธอทั้งหลายนะที่นี้ ทำไมคับนี่จะเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครอจะดีเอามากนะไม่มีจะให้เขาหมดเนื้อโอ้ขอทั้งหมดเลยเป็นนักลงทุนที่เยอะมากยอมลงทุนเลยจะเอาลูกเดียวแต่ทำบุญสลุงจะไปนิทานใช่ได้เหรอเออ มันต้องทำไปถางไปดีกเรื่องหนึงทาง สิบสคุณธรรมอันใดที่องค์สเด็จพระจอมไตรไว้แล้วพระองค์ทั้งหลายก็นั่งเจริญเป็นไงเห็นอะไรไหมนั่งมองนั่นแหละพระเุณทั้งหลายจะมีคฤทธิ์ของเราด้านหน้าก็ถอยด้านหลังนะครับเราต้องนเรียกถวายปัจจัยโดยนาอ้อมหน่อยนะครับอยากขึ้นมาบนอาดว่านี่นะครับ คนใดในหน้าบอกมาเกิดเพวกมาเกิดจะเกิดทั้งหลายเป็นไงหรือไม่ไหวก็นั่งมองอยู่นั่นแหละแล้วเกิดทั้งหลายจะถึงจะทำนั้นได้เพื่อจะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เดข เสร็จแล้วกรุณาแบบกช่องนี้นะครับอย่าขวางนะฮะสิ่งที่เธอได้สิ่งที่นั้นเป็นที่สุดประสบใช่พอแล้วหลังท่านมาพวกที่ใช้ตามากระวังจะตาเบลอนะ ทข้าวก็ถือหรือจะหมดก็คือโอ้เท่งไหร่เท่าไหร่ทำใดที่องค์ของเด็กที่จองไกลมารู้แล้วทำทั้งหลายโดยที่หมดเอาละพอแล้วตาบอกรับทองในคนกระเป๋าเสร็จแล้วหลบห้องเลยนะครับพอถวายแล้วเห็นแล้วก็ถอยได้เลยครับ หรือจะนั่งรอให้ก็ได้เห็นให้หนักตอนนี้อีกปัจจัยที่พวกที่มาใหม่นำมาถวายฉันจะทำบุญให้แก่สงฆ์วับผ้าป็นเธอทั้งหลายที่มาใหม่ลงอนุโมทนา คนใดในร่างเจิดต้องมาเกิดจะโกเธอที่อยากได้พอาอยังพอแล้วก็กลับไปแล้วสินั่งมองแล้วก็ยิ้มมองไปมองก็มองมาไม่รู้จะมองไรทำไม ถึงก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องทำใจให้ได้เพราะงั้นเมื่อใจเราถึงธรรมะ นั่นแหละคือตัวพระนิพพานเอ้งันเห็นทางพระนิพพานคือหนทางเหมือนกันนะพวกเราทำใจให้ได้เป็นธรรมะจับได้แล้วไล่หลายรอบแล้วเตครับเแล้วนะฮะใครที่มาใหม่ก็เชิญเข้าเลยฮะเชิญนแล้วนะรีบเลยอืมทำจนเป็นพวกนางฟ้าเทวดาเป็นดาวดวงเห็นพระแล้ววิ่งไปใจเลยนะมันจะไม่ไหวมั้งพระจะเปิดหนีไปแล้วมั้ง อ่าเราเคยเป็นผู้เกิดธรรมะไม่ได้เข้ามาน้องก็ได้น้องก็ได้วางเลยนเห็นอะไรแล้วก็บอกด้วยกันแล้วกัน เออจะมีอายุกันต่าง้จะมีการเจริมในธรรมะได้ได้ครับได้มีแหละคนมีแล้วเราจะถลายเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไข้ไข้เลยานะครับ